Maiatza gamar ditugu gaur rostirala da eta hau berri hon albistegia duzu. Berriozari irratiaren emankizu, e, albiste emankizuna. Bi orduko lanuztea zuten atzo mendialdea bi ikastetxeko ikasleek, irakasleek barkatu. Maiatzaren hogeita marriko greba orokorriaren eh, ira, irakaskuntza publikoan egiten ari diren murrizketak, langileen lanbaldintzen okertzea eta lomze lezkuntza legearen aurre proiektua salatzeko, bi orduko lanuzteak deitu zituzten, ela lab eta este hilaz sindikatuek. Mendialdea bi ikastetxean, ia irakasle guziek babestu zuten deialdia, eta ez zuten eskolarik eman bi ordu hoietan. Berdintasun batzordeak begionez ikusi du arartekoaren txostena, zeinen emakume eta gizoren arteko berdintasunaren esparruan berriozarko udalak agertutako sensibilitatea onartzen den. Javier Eneriz, Nafarroako arartekoak erresoluzioa kaleratu zuen berriki eta bertan onartzen du udalak auto antolakuntzarako buru jabe dela lanpostuak eta baliabideak kudeatzeko. Izan ere, Nafarroako berdintasun teknikariaren teknikarien sarearen izenean pertsona batek keixa aurkeztu zuen erakunde horretan eta horren erantzuna da arartekoak orain ebatzi duena. Berriozarko udalaren berdintasun batzordeak argitaratutako ohar batean irakur daitekeenez, arartekoak valorazio ona egin du Berriozarko udalak agertutako sentsibilitatearen gainean, gai sozialetan eta gizonen zein emakumeen arteko berdintasunaren esparruan. Berdintasun batzordeak eta berekideek ezinbesteko lana egin dutela gaineratzen du testuak. Erresoluzioan, berdintasun agente baten lanpostua udal lantalde organikoan sartzea iradokitzen du ararte ekoak, egoerak hori egitea ahalbidetzen duenean beti ere. Batzordeak argitu du alaber, berdintasun teknikariaren lanpostua existitzen dela jadanik lantalde organikoan, baina beharrezkoa dela bertan aldaketak egitea. Ze mailako lanpostua delako ez, duela, ez duelako lanaldi osoa aurre ikusten eta ez duelako euskara ezagupenerako profil linguistikorik. Gaur egun baldintza hoiek beharrezkoak dira udalaren lanpostu batean batzordearen arabera. Horregatik langile kualifikatuak izateko beharra zoharturik, eman beharreko pausuak emanen dituela adierazi zuen berdintasun batzordeak plan estrategikoaren prozesua amaitu ondoren. txori txikiak ordetzen dituzten kaiola zenbaiten kontra eraso egin dute be, belatzek berrio Aste honetan, etxaburua kaleko zenbait bizilagunek salatu dute egazti agrapari batek eraso egin diela kaioletan gordeta zituzten txori txikiei. Egazti horrek arazorik gabe irekitzen zituen kaioletako atakak eta hil egiten zituen perikito zein kanarioak. Guztira, amaika txori txiki izan dira gutxienez belatzaren biktima azken egunetan. Pamplonaktual.com webunean ikusi alizan dugunez, berriozarrien gertatu dena ez da fenomeno berria. Aurreko batzuetan ere eraso egin baiti ebelatzak balkoietan zeuden maskotei. noa saia eta gainontzeko arrapariekin alderatuta txikiagoa denarren, belatza ikustea erraza da iruñerrian. Oikoak diren eh, egazti gehienak baino dezente handiagoa delako. Egunez, ibiltzen da eta eh, asko omen dira ezkaba mendiaren eh, inguruan zelaizabaleko eta zuaiska anitzeko habitatak nahiago dituz zelako. Ausentzi guraso elkarteak antolaturiko jolas eta jostaiun berziklatuen erakusketa larun bat arte ikus daiteke kulturgunean. Mendialdea bat ikastetxeko ausentzi guraso elkarteak antolaturik aste honetan kulturgunean jolas eta jostaiu berziklatuen erakusketa ikusgai duzue. Larun batean, hau da, bihar azken eguna izanen duzuen erakusketa hori bisitatzeko. 2002 lau ikasturteko aurre eskolako onartuen behinbeineko zerrendak argitara eman dituzte. Urrengo ikasturtean aurre eskolako behinbeineko zerrendak argitaratu dituzte. Maiatzaren amalaura arte, udaletxean erreklamazioak egiteko aukera handago, hautatze batzordeari zuzenduko zaizkio eta behinbeineko zerrendetan agertutako puntuazioa berrik ustea zergatik eskatzen den azaldu beharko da. Behinbetiko zerrendak maiatzaren hogeita lauan emanen dituzte ezagutzera eta zerrenda guztiak ikus ikusgai dituzu egia da berriozar.es webgunean. gaur bakarrizketak izanen dira entzun aretoan. Gaur Maria Diaz Labikinga eta Ivan Reien bikotearen bakarrizketa saioa e, ikusi izanen dugu berriozarko entzun aretoan gaueko amarretan. Alde zaurretik sarrer hartzen baldin baduzue, bost euroko prezioan ordaintzeko aukera izanen duzue eta lehiatilan berriz zazpi eurotan. Larun batean EH Bilduk prestaturiko Nafarroako aldaketaren aldeko antzerki satiriko izanen da. EH Bilduk ekitaldi politiko berritzaile bat egiteko asmoz, kaka burutik bera lelopean antzerki lan bat eh, eskainiko dute, larun bat honetan, bihar arriatxaldeko zortzietatik aurrera berriozarko entzunaretoan. Jendeari egungo errealitatearen inguruan pentsaraztea da lanaren helburua eta baita EH Bilduk ezarri nahi dituen aldaketarako oinarriak eta proposamenak sozializatzea ere. Antzerki lana, Nafarroako egoera politikoari buruzko satira bat da eta esketx ezberdinen bidez taularatuko da. Eszenatoki gainean ibiliko diren aktoreak berriz, antzerki munduko profesionalak dira eta irakurketa kritiko bezain umoretsua egiten saiatuko dira. Igandean musika bandak kontzertua eskainiko du. Azken urteetan eh, bezalaxe, Berriozarko doinua musika bandak kontzertu berezia eskainiko du San Isidro egunaren eh, karira. Auzo zaharrian egingo dute hori igandean goizeko amaika terdietan. Arratxaldez, ipuin pedagogikoaren gozatzeko aukera izango dugu entzun hartuan. Hala da, bai, igandean bertan, arratxaldeko zazpiterdietatik aurrera, ariben taldeak ipuin pedagogiko eta musikal baten interpretazioa eskainiko du berriozarko entzun aretoan. eta eta hasiko gara saski baloian eh, ditugun bi norgeiagokak e, eh, aipatuz ba, gainontzeko talde guztiek bukatu dute liga bi geratzen dira oraindik eta lehenengoa hemen berriozarren bihar larun batean goizeko amartardietan e, eh, gizonezko aurrek izango duten partida aipatuko dugu ozinearen kontra. Eta e, nesken eh, minibasket eh, taldeak azkoiengo dinamobel peralta taldearen kontra jokatuko du azkoienen goizeko amaika terdietan. Eta futbolari dagokionean, berriozar futbol elkartearen pean dauden taldeak aipatuko ditugu, erregionalak bukatu du liga eta kopa astear da. Eta bigarrien mailako gazten taldeak lagun artea izanen du aurkari larun bat honetan agriatxaleko bostetan lakuntzan. Kadeteak ataldeak doneste beren kontra berriozarren jokatuko du bihar eguerdiko amabietan. Eta kadeteak betaldeak atxeden aldia izanen du. Aurrak A taldeak ardoiren kontra eh, arituko eh, jokatuko du garratsaldeko bostetan bihar larumatarekin zizur nagusian. Eta aurrak B taldeak berriz lezkairuren kontra jokatuko du igandean eguerdiko amabiak eta laurdenetan lezkairun. Neskei dagokionez, e, regionalak badu, eh, badu zita, ardoidekin, berriozaren bihar larun batarekin, arretxaldeko lauretan. Eta bukatzeko futbol sortziaz hariko gara, gizonezkoen futbol sortziaz, A taldeak Kirol Esport e, eh, izanen du aurkari, larun batean goizeko amaikak laurden gutxitan orkoienen. Be taldeak no hainera no aire no joango da ber e, bidezarraren kontra jokatu behar baitu e, partida goizeko 10 Eta ze taldeak Santo Tomasen kontra jokatuko du goizeko 11etan berriozarren. De taldea Atarrabiarekin arituko da, Atarrabian, Goizeko amaikak laurden kutsitan, bihar larumatan. Eta futbitoari dagokionez ez dugu emaitzik, eh, liga amaitun dutelako berriozarko futbito taldek. Eguraldiaz mintzatuko gara orain, Jon, zer dator? Bueno, ba, gaur egunak eguna, egunak esan bezala aurrera egin ahala, eguraldia arinduz eh, joango zaigu, goizeko lehen orduetan odeitzu mandenduko da, sabaia eta ipar partean euri langarra edo euri da batzuk botako ditu. Arria txaldean zehar, atertuz eta odeitza arinduz joango da, eta ostarteak gero eta zabalagoak izango dira. Iparraldeko aizearekin, amalau, amazazpi gradu arte, edo amalau, amazazpi graduren bueltan joko du dute goia termometroak. Larun batean berriz, hobekuntza nabaria izanen da. Eta hau izan da guztia, gaurko albistegiari, albistegiari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan, berriozar irratiaren sintonian FMko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.